Hrvatski radio, obrazovni program. 21. svibnja 1945. godine laboristička stranka na svojoj godišnjoj konferenciji u Blackpoolu zatražila je da se što prije raspišu opći izbori. Zadnji su bili održani prije 10 godina. Na njima su konzervativci predvođeni Stanleyem Baldwinom dobili 386 zastupnika u parlamentu. Druga stranka bili su laboristi predvođeni Clementom Atlijem koji su osvojili 154 mjesta. Na trećem mjestu bili su liberali Johna Simona s 35 mjesta u parlamentu. Premijer Winston Churchill koji je mjesto premijera preuzeo u svibnju 1940. godine kada je oformio vladu nacionalnog jedinstva smatrao je da se na izbore treba pričekati do kapitulacije Japana i u tome imao potporu Klementa njegovog zamjenika u vladi nacionalnog jedinstva. Ali i zaslanici u Blackpoolu imali su druge planove. Andrew Marr u povijesti moderne Britanije piše. Konferencija laburista koja je pokrenula izbornu kampanju još uvijek je zapamćena po mladosti izaslanika. Denis Kili bio je tamo u bojnoj odori i bereti, tek stigao s u Italiji i propovjedao je usijanu socijalističku revoluciju. Uzduž cijele Europe više klase bile su sebične, razuzdane, pokvarene i dekadentne, rekao je dvorani koja je klicala. Roy Jenkins, koji je pomogao razbiti njemačke šifre u Bletchley parku, bio je također tamo vitak i dotiran vojnik. Na konferenciji je bio čak i socijalistički kontraadmiral – Denis Healy postaće ministar obrane u laborističkoj vladi 1964. godine. Tada će Roy Jenkins postati laboristički ministar zrakoplovstva. Godinu dana kasnije prebacit će se u ministarstvo unutarnjih poslova. Tim mladim ljudima se žurilo. Oni su u Blackpoolu tražili izbore što prije. Vođe laborista u Britaniji bili su stariji i oprezniji ljudi, ali na kraju su morali poslušati mlade ljude kojima se žurilo. Neurin Bevan rođen je 15. studenog 1897. godine u Tredgaru. Otac mu je bio rudar. On je kao rudarski pomoćnik sišao u rudnik kada mu je bilo 13 godina. U rudniku je ostao samo nekoliko godina. Obolio je na oči i morao je izaći iz rudarskog okna. Školovao se na laborističkom koleđu u Londonu. Bio je samouk. S jednakim žarom čitao je trilere i Marksova dijela. Andrew Marr ovako opisuje tog čovjeka. Aneurin ili Najbeven bio je divlji, buntovan, radikalan i iznad svega velšanin. Najbevan govorio je u ime temelja laborističke stranke, za ljude koji su očekivali istinsko socijalističko preuzimanje Britanije. Nije vjerovao da može biti bilo kakvog kompromisa između kapitalizma i demokracije. Donji dom je za njega bio velika urota, koja je postojala kako bi spriječila da unutar njegovih zidina odjekne istinski sukob mišljenja. Neurin Bevan ušao je u parlament 1929. godine. Prije toga je bio sindikalni vođa. Tijekom drugog svjetskog rata bio žestoki kritičar Winstona Churchilla i njegove koalicijske vlade. Mnogi su ratnom vođi oprostili što je kao ministar financija sredinom 20. godina 20. stoljeća ponovno uveo zlatni standard koji je donio deflaciju, nezaposlenost i na kraju izazvao veliki štrajk rudara 1926. Bevan to nikada nije zaboravio. On je tako također pamtio i to da je Churchill zagovarao upotrebu vojske kako bi se skršio taj štrajk. U Blackpoolu Bevan je jasno rekao što mladi laburisti očekuju od posljeratnog razdoblja. David kineston u knjizi Opora Britanija piše. Mi znamo da u nama i samo u nama leži ekonomski spas zemlje i mogućnost zadavanje velikog primjera svijetu. Bili smo sanjari, bili smo patnici, sada smo graditelji. Ulazimo u ovu kampanju ne samo kako bismo se otarasili torijevske većine, to ne bi bio dovoljan zadatak. Neće biti dovoljno dobiti parlamentarnu većinu. Želimo potpuno političko iščeznuće Torijevaca i 25 godina laburističke vladavine. Ne možemo u pet godina napraviti ono što trebamo. Potrebna je nova industrijska revolucija. Churchill je na pozive iz Blackpoola odgovorio raspuštanjem vlade nacionalnog jedinstva, stvaranjem tehničke vlade i zakazivanjem izbora za 5. srpnja 1945. Rezultat tih izbora potrešće svijet. Five years ago, I promised you blood, toil, tears and sweat. And your untiring response brought us, in the end, victory over Germany. Churchill je u izbornoj kampanji nastojao podsjetiti birače na svoje zasluge, na to da je on bio taj koji je Britaniju vodio u pobjedu u Europi i da se još treba pobijediti u Japanu. Pored toga govorio je o zloj socijalističkoj kampanji i o tome da bi socijalistički sustav u Britaniji tražio uspostavu neke vrste političke policije, britanskog gestapoa. Churchill je putovao Britanijom privatnim vlakom i s velikom povrkom automobila. Izborni stožer smjestio je u hotelu Claridge u Londonu, tamo moj je on imao apartman. Sve je na izgled išlo dobro. Skupovi konzervativne stranke bili su dobro posjećeni. Doduše, Churchill se iznenadio kada je na završnom skupu čuo zvižduke i zvuke negodovanja iz publike. Ali sve toga nije pripremilo za iznenađenje koje će on i njegova stranka doživjeti 5. srpnja 1945. U te dane prije predizbornih i izlaznih anketa nitko nije očekivao tako veliko iznenađenje. Kada su se zatvorila birališta, pred predviđala se pobjeda Čerčilovih konzervativaca. A onda su počeli stizati cjeloviti rezultati, kojima su bili pobrojani i glasovi goleme britanske vojske raspoređene širom svijeta. Rezultat je bio šokantan. The sweeping victories throughout the country mark an epoch in the political life of this country. The Labour Party's great victory shows that the country is ready for a new policy to face new world conditions. Laboristi predvođeni Clementom Attleyem pobjedili su na izborima 1945. godine. Na tim izborima laboristička stranka osvojila je 393 mjesta u parlamentu, 239 mjesta više nego 1935. Konzervativci su osvojili 197 mjesta u parlamentu, 190 manje nego 1935. Bio je to жесту Киудар. Clement Attlee rođen je 3. siječnja 1883. godine u Patni u Londonu. Bio je četvrti sin bogatog londonskog odvjetnika. Školovao se na najboljim privatnim školama i na sveučilištu u Oksfordu. Godine 1905. položio je pravosudni ispit i primjene u odvjetničku komoru. etli se neće dugo baviti odvjetništvom. Četiri godine nakon primanja u komoru napustio odvjetništvo. U godini kada je primjen u komoru posjetio je naselje siromašnih koje je financirala njegova škola. To će mu promijeniti život. Andrew Marr ovako opisuje čovjeka koji će predsjedavati prvom laborističkom vladom sa nadmoćnom parlamentarnom većinom. Etli je govorio tako malo i šturo da je sve oko sebe dovodio do ludila. Bio je predmet često pričanih Churchillovih šala. Prazan taksi dovezao se do donjeg doma i iz njega je izašao Clement Etli. I Skroman malini čovjek koji imao zašto biti skroman. Ako je Churchill bio oblikovan snovima o carstvu i velikom povijesti svoje obitelji, Etli je jednako tako bio proizvod edvardijanske engleske. On je samo krenuo drugim putem, putem dobrih dijela i opakih ulica, a ne konjaničkih juriša i ladanjskih kuća. Njegov otac bio je radišan odvjetnik naprednih liberalnih nazora. Etli je odrastao okružen molitvama i pjesništvom. Nakon grube privatne škole Hailberya, pored Hertforda, studirao je pravo, ali ga je slučaj skrenuo s toga puta, kada je bio zamoljen da pomogne dječjem klubu u Čađovom siromašnom istočno-londonskom okrugu Stepney. Na kraju se pridružio nezavisnoj laborističkoj stranci. Nikada nije bio veliki govornik, ali bio je uporan i dobar organizator. Rezao je kruh djeci, pomagao sufražetkinjama, dijelio letke i nosio barjake na marševima. Kada je izbio prvi svjetski rat, Etli je otišao u vojsku, služio je na Galipolju, Iraku i Zapadnom frontu. Iz rata je izašao s činom bojnika. Ponovno se uključio u politiku, postao gradonačelnik Stepnija i član parlamenta. Na prvi pogled Etli je bio oličenje konzervativnog političara. Redovito je rješavao križaljku u Timesu, obožavao je kriket, bio je odan svoj privatnoj školi. Do kraja života volio je da ga oslovljavaju svojim činom koji je zaradio ratujući za britansku carevinu. Ali godine koje je proveo među sirotinjom u Stepniju obilježile su ga. U svojoj biografiji on je ovako opisao ono što je vidio u tim siromašnim ulicama istočnog Londona. Sjećam se dječaka iz kluba koji je sa svojom majkom udovicom živio u dvije sobe. Zarađivao je sedam šilinga i šest penija na tjedan. Susjednu obitelj koja nije imala prihoda, stanodavac je izbacio na ulicu. Dječak i njegova majka primili su ih u svoj maleni dom. Sjećam se jednog puta vlakom. Nogometna momčad moga kluba išla je na gostujuću utakmicu. Mladi Ben došao je u vlak izravno s posla i sa sobom je nosio tjednu plaću, pola sovrina – i nekako je uspio izgubiti taj zlatnik. Nije bilo oklijevanja među dječacima. Jack je rekao, gledajte, svatko po šest penija i nadoknadit ćemo pola novca. Spremno su pristali, iako je tih šest penija bilo sve što su neki od njih imali. Na tim opakim ulicama naišao sam na obilje primjera uljudnosti i tihog herojstva. Clement Attlee bio je Churchillov zamjenik u vladi nacionalnog jedinstva. Sjednice kabineta koje je vodio Churchill bile su žive, ali često su završavale bez jasne odluke. Kada je Etli predsjedavao sjednicama kabineta, a to je bilo često jer je Churchill puno puta bio odsutan, odluke su se donosile brzo i bile su jasne. Te 1945. Etli je formirao vladu koju enciklopedija Britanika naziva jednom od najvažnijih mirnodopskih vlada 20. stoljeća. U toj vladi mjesto su našli žestoki sindikalisti poput Aneurina Bevana i Ernsta Bevena, administratori poput Hugh Gateskella i Herberta Morrisona, ali i ljudi poput Hugh Daltona, koji u ratu vodio posebni odjel Britanske obavještene službe za sabotaže. Pored tih ljudi, blizak suradnik vlade bio je John Maynard Keynes, vjerojatno najznačajniji ekonomist 20. stoljeća. Ta vlada će u šest godina vladanja stvoriti ono što se kasnije nazvalo država blag blagostanja. Taj je projekt postao uzor za sve socijaldemokratske vlade Zapadne Europe, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Na krilima pobjede, na krilima ideje da je tržište osramoćeno, Etli u roku od šest mjeseci, to ono što uvijek treba govoriti svim političarima, prvi šest mjeseci nakon izbora. Jednim potezom uvodi National Health Service, dakle eh, javno zdravstvo kao besplatno za sve i to je još uvijek vjerojatno najbolja takva organizacija na svijetu, koristeći, uspred u mnogome ideje Andrije Štampera, što ne treba zaboraviti. Drugo, 20% proizvodnje čitave industrije nacionalizira u roku od 6 mjeseci. Ali onda treće, pristupa NATO, dakle Sjevernoatlantskom paktu, i oštro se sukobljava sa Sovjetskim savezom. On kao laborist smatra da se mora što više to oštrije sukobljava s njima, on zapravo prije počinje verbalne napade nego što su to političari iz SAD činili, da bi se kao ljevičar u tom pogledu očistio i u tom trenutku je stvar potpuno jasna da više ni i od internacionalizma ne postoji, da su komunisti neprijatelji kao i oni s desne strane i međutim to ostaje u ropotarnici prošlosti. Ono što ne ostaje taj model. Dakle, možete ići liječniku da ništa ne platite, Imate pravo na mirovinu e, starosnu i radnu, imate pravo na stan ako ne možete ga sami kupiti, počinje novi svijet koji onda nastavlja Wilson, Harold Wilson, koji onda prekidaju e, konzervativci, koji je onda e, Margaret Thatcher smatrala objektom s kojim se mora suočiti, koji mora rekli bi postmodernisti, dekonstruirati, ali i destruirati. Clement Attlee jednom je, nakon što je gledao Čečila kako vodi sjednicu kabineta, izjavio da monolog nije odluka. Te kratke izjave postale su legendarne. Biste li rekli da ste agnostik? Jednom su Etlija pitali potkraj života. On je odgovorio s ne znam. Na pitanje imali života poslije smrti odgovorio je s možda. Njegove preskonferencije nisu trajale duže od 10 minuta i bile su prekidane njegovim rečenicama poput u tome nema ničeg smislenog ili ta ideja mi se čini šašavom. Jednog ministra otpustio je s riječima niste baš dorasli poslu, zar ne? Taj čovjek od malo riječi oformio je kabinet koji je promijenio Veliku Britaniju. Andrew Marr ovako sažima ono što je od 1945. do 1951. napravila Etlijeva laboristička vlada. Poslijeratna laboristička vlada napravila je sljedeće stvari. Stvorila je nacionalnu zdravstvenu službu, uvela je socijalnu pomoć i osiguranje, od kolijevke pa do groba. Nacionalizirala je banku engleske i industriju ugljena, koja je pokrivala 90% potreba za energijom i na kraju je nacionalizirala i industriju čelika i željeza. Povukla se iz Indije, demobilizirala je golemu kopnenu vojsku, zrakoplovne snage i mornaricu stvorene u vrijeme rata. Preusmjerila je tvornice oružja natrag na mirnodopsku proizvodnju i sagradila je nove domove, iako ne njih dovoljno. Nadgledala je racionalizaciju i preustroj školskog sustava, podigla je minimalnu dob napuštanja škole na 15 godina. Držala je ljude sitima. Počela je borbu protiv komunizma u Koreji i razvoj atomske bombe. Te mnoge stvari napravila je usprkos najgoroj financijskoj krizi koja se mogla zamisliti. Laboristi su nakon te premoćne pobjede iz 1945. sanjali o stvaranju Novog Jeruzalema u Britaniji. Stvorili su ono što je Nigel Lawson, jedan od ministara financija Margaret Thatcher, nazvao Etlijev poredak. On je bio uzor za ostatak socijaldemokracije u Europi. U Njemačkoj stvar izgleda tako da je svjetonazorski sukop manje zaoštren zato što je radikalna desnica zabranjena nakon rata zato što je kršćansko-demokratska opcija prihvatila ono što se zove dizocijale socijale dakle socijalna ili društvena tržišna ekonomija. Njihov veliki otac ekonomskog čuda Erhard je taj koji na tomu inzistira, koji postiže ogromne uspjehe. Njemačko čudo u roku deset godina opet vraća Njemačku među najrazvijenije države na svijetu i ekonomski po standardu i tako dalje. Ali onda dolazi jedna skupina političara koji više nisu na nivou Adenauera, Erharda i tako dalje. Kissinger, koji nije Kissinger, kojeg se obično danas e, brka s njim, je posljednji u toj listi i onda preko Herberta Venera Willy Brandt i socijaldemokrati jednim elegantnim, ne baš sasvim korektnim manevrom preuzimaju parlament uz pomoć liberala. I onda imate godine E, socijaldemokratskog kontroliranja Njemačke i opet kao i u Švedskoj uvodi se normalnost. To više nije ništa izvanredno, to postaje jedna, jedna od opcija. Da da bi to bilo moguće, e, njemački su socijaldemokrati na kongresu Bad Godesbergu 1959. godine jasno odustali od revolucije, jasno odustali od koncepta stranačke stege koji bi bio supradan prihvaćanje demokratskim vrijednostima i sebe učinili podobnima za centar, kako bi se reklo, do te mjere da se događa jedan e, interesantan paradoks koji Sloterdijk, njemački poznati filozof, formulira tako da kaže da se u Njemačkoj zapravo, kad se pažljivo gleda, na javnom terenu vidi četiri socijaldemokratske partije. Kršćanski demokrati, socijaldemokrati, zeleni i ljevica. Zapravo samo E, liberali nisu u punom smislu reći socijaldemokrati, svi prihvatili te neke vrijednosti koje su postale okosnice društvenog života, opet ponavljam, društvene normalnosti. 24. travnja 1974. u 6.30 ujutro na vrata stana u Bonu u kojem su stanovali Günther i Kristal Guillaume pokucali su pripadnici zapadno-njemačke policije i službe za zaštitu Ustava. Günther Guillaume otvorio je vrata odjevenu kućni ogrtač. Kada mu je uručen nalog za uhićenje, on je rekao ja sam građanin Demokratske republike Njemačke i časnik Narodne vojske. Poštujte to. Ginter bio bio jedan od najbližih suradnika Willija Branta, njemačkog kancelara i čelnika socijaldemokratske stranke Njemačke. Bio je njegov osobni referent za stranačka pitanja i brinuo se za kancelarova putovanja. Bio je na gotovo svim sastancima na kojima je prisustuo ovaj kancelar. Imao je pristup kancelarovoj torbi s dokumentima. Što je znao kancelar, to je znao i Ginter Takav udarac Brandt nije mogao preživjeti. U svibnju 74. dao je ostavku. Willy Brandt pravim imenom Herbert Ernst Karl Fram postaje vođa socijaldemokratske stranke Njemačke 1964. Do tada je on već bio jedna od najpoznatijih osoba u Saveznoj Republici Njemačkoj. Kao mladi socijaldemokrat morao je bježati iz Njemačke jer ga je počeo progoniti gestapo. Otišao je u Norvešku, jedno vrijeme služio u norveškoj vojsci, a nakon njemačke okupacije Norveške pobjegao u Švedsku gdje je proveo ostatak drugog svjetskog rata. Godine 1957. izabran je za gradonač gradonačelnika zapadnog Berlina. Ta funkcija donijela mu je poštovanje i slavu. Godine 1964. na čelu socijaldemokrata naslijedio je Eriha Olenhauera. Za kancelara Savezne republike Njemačke kandidirao se tri puta, 61., 65. i 69. Treći put bio je za njega sretan. Na mjestu kancelara Brandt je učinio velike stvari na području vanjske politike. Njegova ost politik promijenila je političku sliku Europe ali i unutarnjoj politici on je namjeravao mijenjati Njemačku. Martin Kitchen u knjizi Povijest moderne Njemačke piše. Willy Brandt predstavio je u listopadu 1969. godine u Bundestagu program svoje vlade. Pozvao je na velike reforme u obrazovanju, koje su pozivale na uklanjanje zastarjelih hijerarhijskih struktura na sveučilištima. Cilj ekonomske politike bio je stabilizacija bez stagnacije, Obećana je temeljita revizija kaznenog sustava i zakona. U vanjskoj politici brant je iskazao svoju odlučnost da nastavi poboljšanje odnosa s Istokom i postizanje sporazuma s Njemačkom demokratskom republikom. Planove za ekonomsku reformu kočila je velika inflacija koju je naslijedila socijaldemokratska vlada. Dok je Karl Schiller, ekonomist i ministar u superministarstvu koje je obuhvaćalo trgovinu, industriju i financije, pokušavao dovesti pod nadzor inflaciju, Sjedinjene američke države su 1971. jednostrano odustale od sporazuma u Bretton Woodsu, koji je bio jedan od temelja financijske stabilnosti svjetske ekonomije. Na to je još došla velika naftna kriza i cijeli je svijet potonuo u recesiju. Godine 1972. Brandt je socijaldemokrate predvodio u pobjedi na izborima na kojima je SPD povećao broj glasova za 3,1%. Brandt nije dugo uživao u toj pobjedi. Desno krilo SPD-a okupljalo se oko Helmuta Schmidta. Naftna kriza pogoršala je stanje u ekonomiji, zaredao se val štrajkova, širile su se glasine da Brandt previše pije i da je njegov ljubavni život preburan za jednog kancelara. Na sve to je došla kao naručena afera s Ginterom Guillaumom. I 1974. Brandt je dao ostavku na mjesto kancelara. U potezu, tipičnom za njega, za svog nasljednika je imenovao svog najvećeg političkog suparnika Helmuta Schmidta. S njime su socijaldemokrati Njemačke krenuli udesno. Nasuprot tomu, u Velikoj Britaniji je Margaret Thatcher uspjela konzervativnom revolucijom, tom reganomikom eh, u američkoj varijanti ili tečerizmom u britanskoj varijanti, osnovcem na Chicago Boys koji su zaista bili neoliberali, to je termin koji se danas stano krivo koristi, razgraditi puno od onoga što je učinila laboristička vlast, ali je onda došlo do opet veoma interesantnog obrata kada Blairs preuzima u ime laborista vlast. Onda je to sada laboristički koncept takozvanog trećeg puta, koji više nitko iz kraja 19. stoljeća pa ni Bernstein, a kamoli neko od radikalnih, ne bi prihvatio kao socijaldemokratski. Oni bi svi to smatrali liberalima sa sasvim malim, slabim socijalnim uklonom. Dakle, tu je otišlo se u toliko desno u kategorijama s kraja 19. stoljeća, da je to jedva ljevica, da je to jedva ljevica kako je bila laboristička početkom 20. stoljeća, koja je bila stalno poluilegalna i tako dalje ali je opet nominalno, to je jako važno, vratila mogućnost da se laboriste shvaća kao jednu od legitimnih opcija za izvršavanje vlasti. I to je danas više opće mjesto posto u Europi. Europa danas ima dosta veliku većinu pučke stranke, dakle ovih desnih i centralno desnih i desnih stranaka, ali ključne vrijednosti o kojima se govori su zapravo socijaldemokratske. S još jednim paradoksom sasvim aktualnim, danas te vrijednosti, neke elemente internacionalizma u Europi bolje od svih zastupa Angela Merkel, koja je sasvim sigurno kršćanska demokratska, ali koja dolazi iz jednog istočno-njemačkog protestantskog miljeja, takozvane pastorske revolucije, revolucije pastora, koji su svoje svoju moralnu indignaciju okretali ne samo naspram totalitarnog režima DDR-a i Sovjetskog saveza u pozadini, nego naspram tržišta. Oni su u to uveli kao neki način dvije grane zla i danas tako neko koje je dakle šefica najveće kršćansko-demokratske stranke i najjače države u Europi zastupa one vrijednosti koje su u današnjim okolnostima koliko toliko približne nečemu što bi 19. stoljeću socijaldemokrati smatrali svojim. Pojam tačerizam najvjerojatnije izmislio Stuart Hall – on je taj pojam prvi puta upotrijebio u časopisu Marxism Today u broju od siječnja 1979. Konzervativci predvođeni Margaret Thatcher pobjedili su na izborima tek u svibnju te 1979. Ali Hall je ozbiljno shvatio ono što su Thatcher i njezini najbliži savjetnici govorili još od 1975. I u 40. i u 50. godinama 20. stoljeća konzervativci u Britaniji govorili su o tržišnoj ekonomiji i slobodi izbora, ali nisu puno radili na primjeni tih riječi. Konzervativna stranka imala je politiku koju je Harold Macmillan, konzervativni premijer od 1957. do 1963. je nazvao srednjim putem. Tačer i njezini najbliži suradnici, poput Kita Josefa, zagovarali su posve drugačiji put. Onaj koji su najbolje uobličili Milton Friedman i Friedrich von Hayek. Nisu svi u konzervativnoj stranci bili za taj put. Harold Macmillan je o Kitu josefu vođi konzervativnog prevrata, rekao ove riječi. On je jedini dosedan židov kojeg sam u životu upoznao. Ali Tačer, Joseph i drugi nisu se dali smesti. Godine 1979. Tačer je konzervativce dovela do pobjede i osvojenih 339 mjesta u parlamentu. Laboristi su osvojili 269 mjesta. Već proračun za 1979 pokazao je kuda ide vlada Margaret Thatcher. David Charles u knjizi Britanija nakon 1945. piše. Prvi proračun ministra financija Jeffrija Howa, u kojem je bilo prebacivanje s izravnog na neizravno oporezivanje i koji je imao za cilj rušenje inflacije, a ne održavanje zaposlenosti, pokazao je prioritete nove vlade. Standardna stopa poreza na dohodak za one koji su najviše zarađivali smanjena je. Porez na dodanu vrijednost podignut je s 8 ili 12,5% na jedinstvenu stopu od 15%. Porasle su i kamatne stope. Najavljeni je program rezanja javnih rashoda. Do studenog kamatne stope porasle su na rekordnu razinu i najavljena su nova rezanja javnih rashoda, što je pogodilo sve službe osim oružanih snaga i policije. Proračun je donosio i loše vijesti za umirovljenike. U buduće državne mirovine neće biti temeljene na kretanju cijena i plaća, što god bilo povoljnije, nego samo na kretanju cijena. Umirovljenici su bili na putu da budu siromašniji od onih koji su radili. Sve te mjere polako su počele demontirati dijelove države blagostanja ili onoga što je jedan od ministara financije Margaret Thatcher, Nigel Lawson, nazvao etlijevim poredkom. To je imalo veliku cijenu. Godine 1978. u Britaniji je bilo 1,25 milijuna nezaposlenih ili 5,4% radne snage. Do listopada 1980. broj nezaposlenih porastao je na 2 milijuna. U siječnju 1982. broj nezaposlenih porastao je na 2,67 milijuna. Usprkos tim brojkama, konzervativci predvođeni Margaret Thatcher i kasnije Johnom Majorom vladali su Britanijom od 1979. do 1997. godine. Bilo je to dosta vremena za provođenje konzervativne revolucije. Grubo rečeno, ali ne netočno, ljevica se podesnila i desnica se poljevila kad govorimo o mainstreamu, ne govorimo o radikalima koji je ostaju na svojim stranama. To znači, ideje recimo Fabian Society, koje je bilo okosnica razvoja, odnosno intelektualni rezervar razvoja laborista, danas ispadaju veoma radikalne, danas su poput bina novog vodstva laborista. Prije nekoliko mjeseci sam pisao tekst u kojem sam uspoređivao program Sirize i Bad Godesbeški program. Sirizu smatraju, ili su smatrali, sad više ne, jer su oni isto pokazali se kao vrdalame, ali izvorno su ih doživljavali kao maltene novu komunističku opasnost, a oni su dvije klase u radikalnosti ispod onoga što je Bad Godešberški program kao razvodnjena socijalistička doktrina prihvatio 1959. godine. To je ono što se dogodilo. Dakle, dogodilo se nešto što bi se kod Strimberga zvalo u neprijatelju naroda kompaktna većina. Kompaktna većina prihvaća jedan set vrijednosti koje su neupitne. Sad je privatno vlasništvo neupitno, sad su ljudska prava o kojima se prije puno manje govorilo neupitna i prostor razlike je jako smanjen, pa su onda i razlike među strankama jako smanjene i zato se događa to da je konzervativna revolucija bila opet jako liberalna za konzervativce 19. stoljeća ali radikalna za one koji su navikli na laboriste 20. stoljeća. Da danas njemački e, kršćanski demokrati prihvaćaju socijalnu tržišnu privredu i gospodin Zin koji je bio ovdje, koji e, ima ideje opet oslobađanja tržišta, se kod mnogih e, kršćanskih demokrata doživljava i demokratkinja doživljava kao neko koje je odviše radikalan za dobro Njemačke, koja se ipak na nekako društvo koji su oni nazvali u 60. godinama diformirate Gesellschaft, formirano društvo, mora navikavati. Nakon drugog svjetskog rata i okupacije, težište politike u zapadnoj saveznoj republici Njemačkoj bilo je na ljevici obnovljeni socijaldemokrati tražili su nacionalizaciju industrije i planiranu ekonomiju. Kršćansko-demokratska unija čak je podržala tu ideju. Jozef Kaiser, borac pokreta otpora protiv nacizma i sindikalni vođa, tražio je uspostavljanje kršćanskog socijalizma, koji bi zapadnoj Njemačkoj omogućio da bude most između komunističkog istoka i kapitalističkog zapada. Ključna osoba koja je stvorila ekonomski program Kršćansko-demokratske unije bio je Ludwig Erhard, on je bio odgovoran za tu mješavinu socijalizma i kapitalizma. Martin Kitchen piše. Ludwig Erhard bio je ekonomist koji je ostao čist u godinama nacističke vlasti. Imao je dragocjene veze s vodećim osobama industrije i bankarstva. On je bio uvjerljiv zagovornik onoga što je njegov suradnik Alfred Müller Armak nazvao socijalno-tržišna ekonomija. On je bio u potpunosti predan tržištu i slobodnoj igri ponude i potražnje, ali je također inzistirao na tome da država mora intervenirati kako bi osigurala da slobodno natjecanje ne bude onemogućeno monopolima i kartelima, te da država blagostanje mora pružiti pomoć manje sretnima, pomoći prevladati društvene razlike i olakšati napetosti u društvu koje iz toga mogu proizaći. 14. kolovo za 1949. održani su prvi izbori u Saveznoj Republici Njemačkoj i kršćanski demokrati i socijaldemokrati promovirali su svoje inačice socijalnog tržišta. Pobjedili su kršćanski demokrati. Koalicija kršćanskih demokrata i kršćanske socijalne unije dobila je 31% glasova. Socijaldemokrati su dobili 29,2% glasova. Kršćanske stranke dobile su većinu u Bundestagu uz pomoć liberala ili slobodne demokratske stranke koja je dobila 11,9% glasova. Godine 1953. i 57. na izborima su pobjeđivale Kršćanska demokratska unija i Kršćanska socijalna unija i one su vladu sastavljale uz pomoć liberala. Kako bi došli do šanse da oforme vladu, socijaldemokrati su u Bad Godesbergu donijeli novi program. U tom je programu pisalo i ovo. Od stranke radničke klase, socijaldemokratska stranka postala je stranka naroda. Odlučno je staviti sile oslobođene u industrijskoj revoluciji i napretku tehnologije u svim sferama života u službu slobode i pravde za sve. Društvene sile koje su sagradile kapitalistički svijet ne mogu se uhvatiti u koštac s ovim poslom. Njihova povijesna dostignuća su impresivni tehnički i ekonomski napredak, ali i razorni ratovi, masovna nezaposlenost, inflacija koja je otela od ljudi njihove ušteđevine i ekonomska nesigurnost. Stare sile nisu u mogućnosti suprotstaviti se brutalnom izazovu komunizma s boljim programom novog društva, u kojemu će individualna i politička sloboda biti uvećana, a ekonomska sigurnost i društvena pravda zajamčeni. U programu iz Bad Godesberga još su bili zapisani neki ideali koje je socijaldemokracija imala na svom početku. Ali sada tu više nije bila stranka radničke klase, već cijelog naroda. Bio je to početak velikih promjena. Stvar je počela prije svega s porastom Onog časa kad nije bilo tako da vi hodate e, goli i bosi i radite 14 sati na dana, drugi se bahate, nego vi imate Volkswagen, on ima Mercedes, što je razlika, ali sad je kvantitativno, više ne kvalitativno. Osjećaj klasne razlike se počeo gubiti. Ko su eksploatatori, ko su eksploatirani, postaje manje važno ako svi možemo imati više ili gotovo svi, naravno, uvijek nikad nisu svi, kućicu, Volkswagen i dva tjedna, ako ne u Italiji ili Španjolskoj, no barem u Jugoslaviji, kako se tada činilo. To se događa u Velikoj Britaniji, to se događa u Francuskoj. I zato se razlike smanjuju. S druge strane, mnogi e, interpreti smatraju, uključujući recimo Hobsbauma, da je welfare state, dakle država blagostanja u osnovi odgovor na oktobarsku revoluciju. Jer ona pokušava socijalistički program do neke mjere povezati sa pluralističkom demokracijom. I to je posve nedvojbeno koncept. Kad je došlo do toga da su druga i treća generacija sinova i kćeri, unuka i unuka oktobarske revolucije skinuti iz dnevnog reda 1989. i 90. više nema pritiska s ljevice. Komunisti su se povukli jer se smatraju osramoćenima. Socijaldemokracija se još više počela gurati prema sredini. Recimo, austrijska stranka se zvala socijalističkom strankom sve do 1991. godine. Iako su bili socijaldemokrati, tek onda preuzimaju sa vranickim termin socijaldemokratska stranka, jer vide da ipak treba tići malo dalje, jer je naprosto takva atmosfera. Ali 20 godina kasnije, počinje se opet govoriti o tomu da je klatno tišlo predaleko, to je sad ta šifra ne misa onih napada na neoliberalnu koncepciju koju niko ne shvaća, ali nešto ne funkcionira. Dakle, gruba bi formulacija bila otprilike takva po mojem sudu. I točno vjerujem. Ljevica se u niz situacija osramotila i doživjela neuspjeh. Ali ono što je ključni element koji dalje radi za ljevicu, povijesno radi za ljevicu, je činjenica da je svijet koji imamo pred sobom ipak u osnovi rezultat desnog projekta sa svim uklonima welfare state, dakle država, blagostanje i tako dalje, i da s tim svijetom nitko nije zadovoljan. I to je ono gdje ljevici ostaje rezervar motivacije, rezervar termin je nesimpatičan, ali u političkom životu neizbježan, mobilizacije ljudi koji će joj podržati. U srpnju 2007. godine Jimmy Kane, tada 72 godine star predsjednik investicijske banke Bear Stearns, bio je na turniru Bridge u Nashvilleu. Tada je dobio poziv da je takozvani hedge fund, posebna vrsta investicijskog fonda, vrijedan 3 milijarde dolara, koji je bio povezan s Bear Stearnsom u problemima. Kane je nastavio kartati sljedećih 10 dana. Fond je propao, a čovjek koji je bio na čelu tog fonda optužen je za urotu i prijevaru. Bear Stearns je izgubio 1,6 milijardi dolara u tom fijasku. U ožujku 2008. Bear Stearns je bio na putu prema propasti. Dugovi te banke procijenjeni su na 220 milijardi dolara. Sada Kane više nije bio predsjednik banke, ali je bio predsjednik njezinog upravnog odbora. Dok su investitori u panici izvlačili novac iz banke, Kane je opet bio na turniru bridža, ovoga puta u Detroitu. 16. ožujka američka vlada organizirala i novčano potpomogla preuzimanje Bear Stearnsa od strane banke JP Morgan. Američka vlada dala je 30 milijardi dolara za to preuzimanje. Nakon toga Kane je odlučio unovčiti svoje dionice koje su vrijedile nešto samo zato što je iza njih stajala američka vlada. Prije nego što je to učinio, na sastanku dioničara je rekao što nas ne ubije, čini nas jačim. Život ide dalje. Pad Bear Stearnsa bio je početak onoga što se danas zove velika kriza. Ona je označila dolazak novog tipa kapitalizma u kojemu su dubici privatni, a gubici javni. Vidi se ovo što sam malo čas spomenuo, bar se meni čini, neartikulirano nezadovoljstvo. Vi imate situaciju, uzmite si rizu kao primjer, i na nakon prvog izbora i sad nakon drugog, da su oni koaliciji sa radikalnim desničarima. To opet ponavljam, ne bi bilo moguće ne samo za, ne znam, Žoresa ili Rozu Luksemburg, nego za Bernstein. To da bi Bernstein prihvatio, ili neko od austro-marksista, da bi prihvatio koaliciju sa radikalnim desničarima, naprosto je bilo nezamislivo, li moguće. Danas je moguće jer ta postmoderna situacija, ako se tako smije nazvati, dopušta drugčije interpretacije ideologije. Podemos će se pojaviti u situaciju u kojoj će morati, ako dođe na vlast ima dobru šancu, imati drugčiji odnos spram nacionalizma. Dakle, oni će vjerojatno pokušati prihvatiti metodu kominterne, da su neki nacionalizmi progresivni zato što rade protiv uspostave vlasti nekih E, nadnacionalnih država. komiter na tom pogledu recimo podržavala hrvatski nacionalizam u jednom razdoblju, a, pa i Radića, na primjer. A u Španjolskoj to znači Katalunju, odnosno Kataloniju protiv e, Kastilje, što je jako opasna igra. Ali će to biti na neki način zadano ako do njihove pobjede dođe. Opet će se s jedne stvari strane ponavljati obrazci, i u Grčkoj i Španjolskoj. Međutim, za mene je ključno pitanje na koje u ovom trenutku mislim da nema objektivnog odgovora. Jesu li ipak i dalje stari pisci, pa onda Marks, pa onda Lenin i tako dalje u pravu, s tim uvjerenjem da se stvari u biti u Europi događaju na ovom velikom trokutu Velika Britanija, Francuska, Njemačka, ostali idu uz ili niz, kako hoćete. Ili ne. Godine 1918. laboristička vlada usvojila je program koji je sadržavao ono što je postalo poznato kao članak 4, koji je riječima koje je napisao Sidney Webb pozvao na zajedničko vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, distribuciju i razmjenu. Do 1945. godine laboristički političari i intelektualci raspravljali su što bi te riječi konkretno mogle značiti. John Strachey, laboristički intelektualac koji je 1944. napisao da socijalizam uključuje javno vlasništvo na sredstvima za proizvodnju, ali to ne znači da bi ta sredstva trebala biti u vlasništvu države, je izjavio i ovo pred kraj rata. Njegove riječi donosi David Charles. Resursi poput željeznica trebaju biti u vlasništvu države drugi bi bili u vlasništvu lokalne zajednice ili u kooperativnom vlasništvu. I, priznao je Strejki, dugo vremena bit će sigurnih mjesta u socijalističkom društvu za malene poslove s jednim ili dva zaposlena koji ne eksploatiraju. Na kraju je u Britaniji država postala vlasnik velikog dijela industrije. Ona je nacionalizirana jer radnicima je bilo dosta privatnih vlasnika. Neurin Bevan je za vrijeme rata u Socialist Tribune napisao ove riječi. Vlada je pokušavala sve kako bi riješila problem rudarske industrije. Poluizgladnjivanje, zatvaranje, iznude, prijetnje, preklinjanje rudarskih vođa i čudesno i svemoćno Čerčilovo govorništvo, sve je to propalo i nije dalo rezultate. Jednu stvar nisu pokušali, nisu se riješili vlasnika rudnika – Jednu istinu vlada nije naučila. Možete dobiti ugljen bez vlasnika rudnika, ali ne možete dobiti ugljen bez rudara. Nemojmo gubiti nadu. Rudari će ih jednoga dana naučiti pameti. U Etlijevoj Britaniji rudnici ugljena, glavni izvor energije, bili su nacionalizirani, to znači bili su u državnom vlasništvu. U programu socijaldemokrata iz Bad Godesberga pisale su i ove riječi. Javno vlasništvo je legitimni oblik javnog nadzora, bez kojeg ne može ni jedna moderna država. Ono služi kako bi se zaštitila sloboda od gospodstva velikih ekonomskih koncerna. U tim koncernima moć danas drže menadžeri, koji su i sami sluge anonimnih snaga. Ono što je 1945. ili 1959. bilo normalno, danas je jedva zamislivo. Danas ni najradikalnije parlamentarne stranke u Europi nemaju ovakve riječi zapisane u svojim programima. Ali vremena se možda mijenjaju, govori profesor doktor Žarko puholski. Može li se ono što je Stalin tvrdio, ne sad za Rusiju nego metodički, izvana sa strane, s margina krenuti prema centru ili kako je rekao Mao tse može li selo pobijediti grad? Ili ne može? Ako ne može, onda se opet stvar vraća na London, Pariz i Berlin. Ako može, onda bi se moglo dogoditi da se pojavi upravo po ovoj Maovoj ideji neka vrsta kruga u kojem je zatvoren, zaokružen, e, opsjednut centar Europe od Grčke prema Španjolskoj, pa ako recimo Italiji tako nešto uspije, to nije baš narašto vjerojatno, pa sa sjevera je to opet moguće, onda bi to bio neki koncept opsjedanja centra. Uz jednu napomenu opet aktualne naravi. Sve pokazuje na to da e, dolazak izbjeglica, koji će se vjerojatno nastaviti, jača desnicu svugdje u Europi. Zato, pored osloga, Siriza ih nastoji što prije izbaciti iz Grčke, neovisno šengenskim sporazumima, protokolima dublinskim i tako dalje.